Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 31, 1976 Inordinahang obispo si Bishop Federico Escaler ng Society of Jesus. Kasabay ito ng pagkakatalaga sa kanya bilang prelate ng Kidapawan. Malaki ang naging bahagi niya sa Society of Jesus – kung saan naging assistant to the Jesuit Provincial Superior siya, superior ng La Ignacia Retreat House, naging presidente at rektor ng Ateneo de Davao sa Davao City, naging pangulo at rektor din ng Xavier University sa Cagayan de Oro, at Ingat Yaman ng Jesuit Province dito sa Maynila. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.